Urtarrilako geita lau ditu gaurko honetan osteguna da eta hau berrion albistegia duzue berriozari irretiaren albiste emankizuna eta gaurkoan ere elurraz mintzatu beharko dugu lenik eta behin atzoko iragarpenek zioten etzuela elur gehiago botako baina erratu egin ziren erratu egin ginen gu ere hoiek esaterakoan eta gaur goizean goiz elur alfombra lodia baiken nuen berriozarren hori dela eta udalak bando bat kaleratu du elurteek eragin ditzaketen kalten inguruan bertan auzokideei eta merkatariei gogorarazten zaie, guztion lana dela udal zerbitzuekin batera atariak, saltokietako sarrerak eta garaje arrapalak garbitzean. Gatza, bi tokitan utzi dute, ba jendeak erabildezan, alde batetik udaltzaingoaren bulegoan, udaletxean bertan, eta bestalde udalbiltegiko sarreran berriozar etorbidearen seigarren zenbakian. Atzo, Jose Manuel Goldarazen udal langilea izan genuen kaixo berriozar magazinea udal plana En principio, una de las primeras cosas que se hace es colocar en dos puntos de Berrizar en que es donde está la Policía Municipal y el Servicio de Obras, pues dos pales de, sal para que cualquier vecino pueda colaborar con el servicio de municipal. Y después, pues bueno, y antes de todo eso, para las 7 de la mañana, 7 y media, procurar que los accesos al colegio estén en condiciones. El primer punto que se toma es el de los accesos al colegio. Y antes de las 9, para que las escuelas infantiles, centros de salud y todos estos sitios, los sitios más importantes, emblemáticos, bueno, los sitios donde la gente necesita, el servicio público, <laughs> pues hacer la limpieza, por lo menos que el acceso esté en unas condiciones accesibles. Eta bestelako larrialdi batzuetaz mintzatuko gara orain izan ere desfibrilagailuak erabiltzen ikasteko tailerra antolatu dute Nafarroako gobernuak eta Berriozarko udalak e, doako ikastaro ofiziala antolatu dute desfibriladoreak erabiltzen ikasteko mintegia gaur eta bihar eginen da hilako geita lau eta hogeita bost arreatxaldeko lau terdietatik sortzi terdietara kiroldegian. Eta albiste bitxi bat irakurri dugu egonkarietan berriki aste beteren buruan berriozarko bizilagun bati bi aldiz jarri dio salaketa foru zaingoak karnetik gabe gidatzeagatik urtarrilaren amalauan jarri zioten lehen salaketa polizia zegoela ikusita bortizki bira egin ostean. Ilaren hogeian ordea foru zaingoak auto berbera ikusi zuen semaforo batean geldirik agenteak ikustean autobarruan zihoan gidariak eta haren ondoko bidaiariak leku zaldatu salatu zuten berehala eta berriz ere salaketa jarri zioten. 2013ko apirilera arte erretiratua zuen karneta hogeita zortzi urteko berrio zartar honek eta honen aurrean tira, ba, zer esan handirik ez dago sorte hobeagoa izan dezazula muti lurrengoan. Eta bestelako kontuen artean eskulanak eta artisautza lantzeko ekimen berria abian jarri du lantxotegik. E, elkarte honek ateak zabaldu nahi dizkie pertsona zein talde guztiei bertara gerturatu eta parte hartuz goza dezaten bereziki eskulana eta artisautza interesatzen zaienentzako deialdia da. Espazio bat irekiko baita elkartearen egoitzan leku artea kalean eta bertan eskulan ezberdinak edo artisaulanak egiteko elkartuko dira antolatzaile zein parte parte hartzaileak. Bakoitzaren interesa ezberdina izan liteke, zerbait ikasi, erakutsi, sortu eta bar luze bat. Baina helburu nagusia elkarrekin lanean denbora eta konpainia elkarbanatzea izanen da. Eskulanetan eta artisautzan lanean ibiliko den talde autodidakta izanen dela nabarmendu dute lantxotegiko arduradunek. Aurkezpena eta taldearen antolaketarako bilera urrengo aste azkenean izanen da, hilak hogeita mar, arriatxaldeko seiter dietan lantxotegiren egoitzan leku lekuartea kaleko hogeita bigarren zenbakian. Dena den, informazio gehiago jasona izan ez gero, ondoko telefono zenbakietara egin dezakezue. Bederatzi lau sortzi, iru zero, zero bi, iru sei, bederatzi lau sortzi, iru zero, zero bi, iru sei, edota sei bat sortzi, bederatzi, sei, sei, lau bost sortzi. Sei bat sortzi, bederatzi, sei, sei, lau bost sortzi. Eta datozen egun zein astetako itzorduei begira Pirritxet, et eta mari mototzen ikuskizunaz itzegin behar dugu. Euskal Herriko paliazorik arrakastatxuenak berri osarrera etorriko dira otxailaren sortzian ostiralarekin euren ikuskizun berriarekin sentitu pentsatu ekin. Mendialdea guraso elkarteak antolatu du ikuskizuna eta itzordua eskolan izanen da arriatxaldeko bost terdietan. Sarrerak laster izanen dituzue salgai bi aurrera Kirol Tabernan zazpi euroko prezioan. Baina baditugu itzordu gehiago hori baino lehenago bihar bertan Berriozar Groucho Films elkarteak bere BIP zinema zikloarekin aurrera eginen du. Biharko urtarrilako hogeita bost elkarte honek proposamen interesgarria egingo digu film baten proiektzioa jateko eta edatekoa eta sola saldi atsegina. Hilabete honetarako aukeratu duten pelikula Las Nieves del Kilimanjaro izenekoa da eta itzordua arratsaldeko zortzit erdietan izanen da udaletxeko kulturgu webgunean. Eta kirol kontuak aipatuko ditugu oraingoan pala txapelketa batekin hasiko gara labarga elkarteak binakako pala txapelketa antolatu du ama bigarren aldia da torneo hau antolatzen duena eta izen ematea kiroldegian bertan egin dezakezue urtarrilaren hogei tamarrera bitartean bikote bakoitzak berrogei euro ordaindu beharko ditu. Mendi ateraldiak orain, mendialdea guraso elkartea erga mendira joanen da, irurtzungo trinitatea aukeratu du, mendialdea guraso elkarteak bere urrengo ateraldia egiteko, mila talaro geita metroko mendia da erga, eta bi ordutan gailurrean egotea espero dute. Itzordua elduden igandean izanen da urtarrilako hogeita zazpi, goizeko bederatzi terdietan lantzeluze frontoian. Eta egun horretan bertan beste mendi ateraldi bat eh, izanen dugu berrio zaharren eh, orain honetan Los Amigos de la Montaña mendizaleak eh, taldeaz ari gara, hauek bono zorrotz mendia aukeratu dute eltzaburun mila eta amazazpi metroko mendia eta itzordua beti bezala igande honetan izanen da, baina goizeko bederatzietan eguzki plazan. Bi ateraldi hoiek eh, igandean izanen dira, baina egun bat eh, lehenago larun batean eh, berriozarko txirrindulari taldeak bere ateraldia eginen du txirrindulaz noski. BTT berriozarko txirrindulari taldea aurrera darrai bere egutegiarekin eta larun batean e, hilako hogeita sei olio e, ibarrera joanen dira itzordua, kasu honetan ere eguzki plazan egin dute goizeko bederatzietan. eta egunero bezala egunkari irakurketari ekinen diogu orain gure kiosko digitalean lenik eta behin berria egunkaria hartuko dugu eskuartean. artean. Azken uoldeek irumila eta laumila hektarea lur zail kaltetu dituzte herri beran. Horixe lerro buru nagusietako bat berri egunkariaren edizio digitalean, baina badago besterik ere, Euskal Herrian Euskarazek eskola Euskalduna eskatu du Nafarroako hezkuntza Departamentuan. E, ekologia eta bestelako kontuak ere aipagai ditu, baita errausketa ere eta berri bat e, ikusi dugu horren inguruan EAJak salatu du Portlanden erreuste egitasmoak ez duela legea betetzen eta azkenik hausen abarmendu dezakegu korrikaren omenaldi jaia larun batean eginen dute usurbilen diario de noticias hartuko dugu oraingo honetan eta hauxe da irakur dezakegun lerroburu nagusiena industria ministerioak berrogeita bost mila euroko isuna jarri dio Eusko Alkartasunari ETB jasotzeko antena paratzeagatik berrogeita, mila euro antena bat jartzeagatik. Tira, aurrera jarraituko dugu beste titular batekin Katalan barzinaren gandik urrundu eta bere isiltasuna apurtu du hauteskundeen aurreratzeari atea zabalduz. E, bestelako kontuen artean, beste albiste bitxi bat, Viktor Pradera ikastetxe publikoak alemaniera ingelesa eredu elebiduna eskaintzen du. Eta bukatzeko eguraldi kontuak errepidesaren agusia zabalik arazo larririk gabe. Gara egunkaria izanen da bisitatuko dugun urrengoa eta hausia aipatzen du egunkari honek eguraldiak petral jarraituko du oraindik zaparria da mardulekin udaletara doa orain eh, gara urrengo titularrearekin EH Bilduk udal guztietan islatuko du errepatriazio eskaera eta Nafarroa hurbildu hausia aipatzen du Katalan e, barkatu Katalan e, UPNeko kidearen hitzak ikusi beharko dugu hauteskunde aurreratzen besterik dagoen. Bestelako kontuen artean kontuz elkarteari buruz mintzo da gara. Kontuzaleak transparentzia eske ibiliko dira martxan. Eta eh, bestelako kontuen artean lehenago ere irakurri dugun albiste bat. Ea jotaren ustez, olatzagutian ondakinak erritzeko autorizazioa legez kanpokoa da. Gure errepasoarekin amaitzeko diario de Navarra hartuko dugu, zubiritik N eunda hogeita mabost errepidea istera behartu du elurrak horixe beraz azken orduko albisteetako bat, baina badira gehiago ere modelo berrietarako plataforma bat ezarriko du Nafarroako Volkswagenek eta bukatzeko hauek ere katalanen hitzak aipatzen dituzte. Ez litzateke ona hauteskundeak aurreratzea, baina ikusi beharko dugu. Tira ba, gure egunkari irakurketaren ostean, eguraldia zemintzatzeko ordua iritsi zaigu. Une honetan, 0 eta gradu bakar baten artean eh, gaude berriozarrien, elurra orain arte ari zuen, momentu honetan eh, ez du elurrik botatzen, baina une batetik bestera bota lezake, badirudi dena den termometroak pixkatxo bat gora eginen duela datozen orduetan, eta beraz elurra euri bilakatuko dela jardunaldi honetan, eh, eguerdi partetik aurrera bederen gaurko maksimoak 6 gradukoak izate izatea espero da. Hau izan da dena beraz, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música